سوء استفاده کرده از سنت از سنت از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این به خاطری میگن داخل بازار قوقا کردن می میکنن هیچ که نیست کس جواب هم نمیده هر چی ما میگیم با عقل خود درست میگیم با یک آقای استاد دانشگاه هست داره نظر پردازی میکنه میگه اگر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل کشورهای اروپایی هلند زندگی میکرد اون کشورهایی که شیش مشتب هست اگر اونجا چون زندگی اونها که با پشمی کلاه پشمی پوشن کتای پشمی پوشن زندگیش اینجوریه بی اگر اونجا زندگی میکرد لبا این لباس میپوشید پس این لباس سنت میشد آیا این ریش سنته آیا این لباس سنته این آداب سنت این دین نیست میگه اینا کجا آورده شما سنت چرا میگن از سنت این از هرچی دلتو بخوابی در حالی که هیچ چیز از رسول الله باخبر نیست شیطان درست میکنه رای کسی که شیطان رو انحراف داد علت گمراه بود شیطان چی بود شیطانی که بنوان رئیس ملائکه در آسمان اول تعیین شده بود شیطانی که بنابر عبادت از مقربین دربار الهی قرار گرفته بود چیز اون گمراه کرد عقلش گمراهش کرد هر چیز بر عقلش قیاس میکنه عقل اینطوری میگه پس اینطوریه در حالی که حضرت علی رضی الله تعالی فرمان که اگر قرار باشه دین بر عقل بنابر عقل انسان باشه پس چرا بالای پر چرا بالای موزی بس میشه و زیر موزر بس کنی زیر انسان با زیر موزی راه میره زیر موزی پر خاک میشه پر از کسافت میشه پر از میشه در حال شریعت میگه بالا مس کن زیر مس نکن بذار پرخاک باشه بالا مس کن اگر زیر مس کرد بالا مس نکرد وضوش نمیشه اگر زیر مس کرد بالا دست نبرد وضوش نمیشه اگر چی میگه اگر زیر پاک کن دیگه پرخاکه اگر این چیز میگه اگر دین بنابر عقل انسان باشه باید از زیر بوز پاک میشه در حالی که دین کاری عقل انسان نداره دین یک نوع شریعت الهی است خداوندی است که حتی محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم مکلف بر اجرایشه اون باید اجرا کنه اینطوری رسول الله از هر کی دلش میخواد بکنه میگه اگر رسول الله اونجا زندگی میکرد اینطوری میکرد اونجا زندگی میکرد اینطوری میکرد اونجا زندگی میکرد اینطوری میکرد در حالی که اینطوری نیست داخل صحیح بخاری حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمان حدیث داخل باب لعان هست یک آقای ما خانوش تهمت و حضرت این خانم من و فلان آقا کار بد انجام داده لان کرد چهار تا سوغندی میخوره چهار تا سوغندی اون میخوره دارت میده که جدا میشه از اینا خانم حامله بود نبی کریف فرمون اگر این خانم بچه در داخل شکمش در حمل میکنه اگر به این صورت آورد مانند فلانی بود فلانی بود فلانی بود بله اونه اگر به اون صورت مال اونه وقتی بچه متولد شده همون آقایی که تهمت بودن این خانم با فلان آقای کار کرده و شبیه اون آقا متولد شد چه شبیه اون آقا شد نبی کریم فرمونه اگر شریعت خداوندی راهش مشخص نمی بود من با این کاری داشتم کان لی ولا هشانو من با این کار داشتم اینکه جای میرسوندم اما شریعت میگه برای اثبات زنا چار گواه باید باشه یا چار اطراف باشه چار گواه گواه بیدن که این خانم با فلان آقا زنا کرده طور زنا کرده کلمه مانند همون میل سرمه داخل خود سرمه دار به صورت یعنی کام شفاف گواهی بدن بعض سنگسار میشه بعض شلاغ زده میشه در غیر این صورت شلاغ زده نمیشه سنگسار نمیشه کشت نمیشه یا خودش اعتراف بکنه گفت اگر شریعت راهش معلوم نمی بود اگر لگرش راهی مشخصی نداشت ما با این کار داشتم با این خانم این میکشته من اما شریعت راهی داره رایش nije چار gava باشه یه چار اطراف باشه این هر تو اینجا نیست pa kar ne dary. کرده بچه را آورده بچه شبیه همون آقای زانی هست اما نبی کی رهاش میکنی پس معلوم میشه خود محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اجرا احکامات الله مکلف به اجرا شریعت است از جان خود هرچی نمیکنه هرچی بخواد و ما ینطق عن الهوا انه الا وحی یوها از دل خودش چیزی رو نمیکنه هرچی میکنه از طرف الله جل شانه بوده هر چی میگه از طرف الله وحی بوده اون نبی کریم از خودش عمل نمیکنه یکی دو تعریف سنت چیه سنت چیه اول بعد بیاد مورد پوشاک رسول الله نبی کریم کار میکرد دل بخواهی بود اینطور نبود مدینه منوره تشریف آورد وقتی آمد مدینه منوره به طرف بیت المقدس نماز میخوند شمال مدینه منوره بعد از اون وای آمد به طرف جنوب در لباس کار میکرد در خود موها موها چجور نگاه میداشت گفت تا زمانی که برای من وحی نباشه تا زمانی وحی نبود نبی کریم خودش عمل میکرد وحی میآمد جبرئیل میآمد حکم تغییر میداد این کار انجام بده وحی نازل میشد این کار انجام بده تغییر احکام میشد شریعت در طی 23 سال کامل شد یک سال نبود یک شب داخل خونه بشینه کل شدید نازل بشه فردا برای مردم بگه طی 23 سال روز بروز کم کم شدید می اومد داخل نگه موهایش خودش میفرمودند چون که برای من وحی نامده، تا زمان وحی بیاد ما مانند یهود عمل میکنم یهود موهار پای ما مانند یهود عمل میکنم بعض این که وحی اومد موهار آقا انداخت از وسط شکاف برداشت اونها شکاف کرد پشت را انداخت موار میگذاشت و تا زمانی که وحی نباشه از اینها بل چون که این قوم یهود اینها بر دین حضرت موسی عمل میکنن و دین حضرت موسی هم کتابی بوده شریعت بوده اینها اتباع شریعت داره میکنن وحی بیا تغییر میده وحی تغییر میداد حالا کل دارن شریعت رو با عقل تفسیر میکنن عقل ما چی میگه شریعت همون چیز میگه میگه لباس شریع نیستن در حالی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سنتین هر کاری که رسول الله صلی الله علیه و مداومت کرده باشه همیشه کار انجام بده ترک نکنه سنت اون حتی گاگه واجب میشه اون همیشه انجام ترک نکنه واجب میشه برای رسول الله بودین طوری که از لباس های مثلا خود شورت بپوشه مگه نبوده اینا بیاد بیرون ای بوده نبی کریم پتلون بپوشه بیاد بیرون ای بوده اصلی کوتاه بوشه بیا بیرون اگه اینها نبودن اینها بودن لاغل یک بار جوازی کار انجام میده آقای کار جایزه یک بار ریشت تیغ میزن این جایزه ولی نبوده نمیتونست این کار بکنه وقت تیغ نبوده تیغ بوده باید سبیل کوتاه کردن بوده برای زیر ناف تمیز کردن زیر بغل تمیز کردن و ریش نبوده کوتاه کنه چرا این کارو نکرد در حق کناری دستور میده این کار انجام میده شما میگه سنت عمل نکن اما انکار نکن عمل نکن اما تحریف نکن تخریب نکن تفسیر نکن اسلام داره تفسیر خاصیه در تعریف خاصیه از هر جو دل انسان بخواد تعبیر نمیشه چون دل من بخواد اینطور تفسیر کنم